macca simore sappo e nayi e on saha herod horejo diwan o nani haala yeesu ina haale o noddi sarwoɓe makko kanko herod o wi ɗumen ko yaya baptisowo o wurti ko ɗum waɗi o jogii baawɗe waɗde kaawisaaji ngati herod yamirino yo yaya jagge tonge wedde e nder kaso o waɗirno noon ko sababude hérodiyad joom suudu mawniko beeteɗo philip sabu yaya ina wiyannomo resde mbo hérodiyad ina harmi hérode yiɗi warde mbo kono suusano yimɓe ɓe ngati kamɓe fof ɓe jaggirnomo ko annabi ɗum e waade noon ñande kew tiftingol jibinede hérode ɓi hérodiyade debbo woni e amde e yeeso teddiniraɓe ɓe hérode welti no feewi haa woodi rokkudembo kala ko ñaagui suka debbo o rewi haala yummu mum wi hérode addanam ɗo hoore yaya baptisowo e ñorgo hérode suni kono tawde wondino e yeeso teddiniraɓe ɓe yamiri yo addane nde e on sahaa woodi mo neli nder kaso yo taƴoy hoore yaya hoore nde taƴa fawa e ñorgo tottasugo debbo o on ne tottoyi ɗum yumma mum almuɓe yayaɓe jehi ƴettoyi ɓandu ndu gubboyi caggal ɗum ɓe jehi ɓe kabroyi yeesu ko kewi ko nde yeesu nani on kabaru joli kañum tan e laana fayi o nokku teyɗo yimɓeɓe tini ɗum jalti e cahe he cawndi daande weendu ndu ndewi e makko nden o ƴeeñi e laana he o yi diɗɗal mawngal ɓernde makko heewi yurmeende faade e maggal o woni e sellinde ñawɓe nden yehi haa kikiiɗe almuɓe ɓe ɓatti mbiim jooni hiiri te oɗo nokku hena yeewi ruɗɗin yimɓe e ɓe beli eɓe coodanoyo koye mumen nguurata gure to o jaabiiɓe o wii jarani ko aɓe jaha onon e koye mon dokkeɓe koɓe ñaani ɓe jaa mbimo ɓe mbi min jogiɗo tan ko looci joyi mburu e liɗɗi ɗiɗi o wiɓe gaddane kam ɗum gaayi caggal nde o yamiri yo yimɓe ɓe jooɗo e huɗo o ƴetti looci joyi mburu ɗi e liɗɗi ɗiɗi ɗi o hoyni asaman o yetti allah o taƴi mburu o o totti ɗum almuɓe ɓe pecci ɗum diɗɗal ngal kamɓe fof ɓe ñaami haaɓe kaari almuɓe ɓe ndendini taƴa tine keddinoɗe ɗe ɓe goni cengle sappo e ɗiɗi ñaamnoɓe ɓe fof ko ujunnaji joyo gorkol tawi rewɓe e sukaɓe limaka he ɗon tan o jolni almuɓe ɓe e laana he beele ina gadogo taccude ngal to gora tawi kanko e hoore makko omo ruttina diɗɗal ngal caggal nde o ruttini ngal o ŋabboyi dow haayre ngam toraade kanko tan naange mutimbo ɗoon kanko tan gooto laanaka yehi haa woɗɗi tufnde nde tawi ben peƴ ina njana e mum ngati ka huccitnoo koye henndu ndeen yehi haa hedde wendoogo o woni e yaade e dow ndiyam hee o fayi to almuɓɓe too kono nden ɓe jiimo omo yaha e dow ndiyam he kulol mangol jaggiɗe ɓe mbi ɗum kiccinne arata ɗo ɓe kuli ɓe goni e wullude ɗon e ɗon o wiɓe gartire hakkillaji mon ko min oto kule piyerre jaabimo wi joomiraɗo so tawi ko an tigi woni ɗo yamir yomiya e dow ndiyam he mi arato ma o jaabimo o wi ar piyeer ƴeeŋi e laana he woni e yaade e dow ndiyam he fayi e makko kono nden kanko piyeer o yiino henndu ndu wayi heewde doole o huli o fuɗɗi mudde o wulli o wi joomiraaɗo dandam ɗon e ɗon yeeso forti junngo jaggimo wi'i ko woni ko aan famɗi hoolaare holi ko woɗi cikkitiɗaa ɓe njoldi kamɓe ɗiɗo fof e laana hee tan henndu ndu darii e on sahaa almuɓe wonnooɓe e nder laana ɓe cujjanimo mbi'i kaa ɓii allah tigi ɓe ngaynii taccude weendu ndu ɓe njoofi diiwaan je nazaret worɓe on nokku kettinimo kabri on diwan fof garal makko o addana ñawɓe ɓe fof ɓe gondi e ñagande mo yo accu ñawɓe ɓe mema hay so ceɓal wutte makko te kala memɗo ngal sellat